Ezabuli ya makumigana na mukaga Ruhanga buhungiro bwaitu Ruhanga niwe buhungiro bwaitu mani gaitu Omujuni nyakabara omubiyengo Kityo titulitina norwense ritengeta namabanga gakachunda iguka omunyanja owa dondondo Noro enyanja erihinda ekagira amayengo amani gayo gakajungubisha amabanga Haliwo omwiga ogu amaizi gago gashemereza ekigo kya ruhanga obuturo bwa byona obutakatifu ruhanga asingire omukigo ekyo tikiri bakantu ruhanga arakijunaga omurubungubungu amaanga nigatina engoma nizijugumba yagamba eiraka lihango ensi yayagirira omkama wa mahe atulimu ruanga owa yakobo niwe buhungiro bwaitu ijja murebe ekyo yakora omukama mubone okwo ensi yagiita omwebura ensi yagichwa endashana yagigoba omumperero yaenda amata yashekenyura amachumu namagali yagatao omuliro muturere mumanye okomba ruwanga ninye rugambwa omunsi atulimu omukama wa mahe ruhanga wa yakobo niwe buhungiro bwaitu